şükür edirik ki, Allah Subhanahu bizi e, müvəffəq edib İslam dinini yaşamağa. La ilahe illallah Muhammed Rasul kəlməsinə şahadət verib və onu e, layiqincə yaşamağa cəhd etməyə bizə Allah Subhanahu ağıl verib, dərrakə verib, bilik verib. Bu Allah Subhanahu bizə verdiyi ən böyük nemətdir. Və Allah Subhanahu Allah Subhanahu bizə verdiyi nemətlər çoxdur. Allah Subhanahu buyurur ki: "Və in ta'udu ni'metallahi la tuhsuha." Əgər siz Allahın nemətlərini sayıb qutarmaq istəsəz, onu sayıb qutara bilmərsiniz. Və sonra Allah Subhanahu ayənin axırında buyurur ki: "Allah həqiqətən bağışlayan və rəhmədəndir." Allah Subhanahu nemətlərinin çoxluğuna görə bizdən təşəkkür etməyimizi, ona şükür etməyimizi, ona həmd etməyimizi hər şeyə görə tələb eləsəydi, biz insanlar məhv olardıq. Çünki biz insanlar nə qədər çalışsaq da, Allah Subhanahu bizə verdiyi saysız hesabsız, yəni sayıb qutara bilməyəcəyimiz qədər nemətlərin şükrünü layiqincə əda edə bilmərik. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki, lakin Allah təala bağışlayandır, rəhmədəndir. Yəni siz çalışın, bacardığınız qədər mənə şükür eləyin və mən də sizi bağışlayaram. Və bugünkü gündə də qardaşımızın e, övladının olması münasibəti ilə verdiyi bu e, əqiq məclisi bu da Allah Subhanahu taala onun nemətin e, şükrünün bir təzahürüdür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, e, hər bir doğulan övlad yəni ya istər qız, istər oğlan öz qurbanı ilə borcludur. Yəni öz qurbanına həmin uşağın qurbanını mütləq vermək lazımdır. Oğlan uşağı üçün iki qoyun kəsilir, yəni iki qurban verilir. Qız uşağı üçün isə bir qurban kəsilir. Və <coughs> bu kimi əhkamlar, yəni adicə bir uşağın olmasına uyğun olan əhkamlar, uşaqla necə davranmaq, ona ad qoymaq və s. oğlan uşağın sünnət olunması, saçının qırxılması və s. bu kimi əhkamlar Bütün bunlar hamısı göstərir ki, bizim şəriətimiz, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi bu şəriət və bizə öyrətdiyi bu din tamdır və kamildir. Və heç kəsin Allah subhanətlə qarşısında bəhanə yeri yoxdur bu şəriətin qarşısında. Ona görə bu şəriət bütün aləmlərə, yəni istər e, yahud olsun, istər xristiyan olsun, istər atəşpərəst olsun, hər bir millətə. Bütün hamıya xitab olunur bu şəriət, yəni İslam şəriəti. Ona hər bir kəsin bu şəriətə iman gətirməyi vacibdir və iman gətirəndən sonra da bu şəriətə uyğun əməl etməyi vacibdir. Və Allah Subhanahu bizə verdiyi ən böyük nemət dediyimiz kimi İslam nemətidir. Və İslam e, kəlməsindən formalaşan söz müsəlman sözüdür. İslam sözünün mənası Allahın əmirlərinə və qadağalarına riayət edərək Allaha təslim olmaqdır. Yəni, əmirlərə itaat edirsən, qadağanlardan çəkinirsən. Bu, İslamdır. Müsəlman isə bu mənada Allahın və Peyğəmbərinin əmirlərini eşidib itaat edən və qadağalarından çəkən insandır. Müsəlman da budur. Və müsəlman Lə iləhə illallah kəlməsini şəhadət verməklə, Muhammed Rasulullah kəlməsini şəhadət verməklə artıq ilk olaraq Allah subhanının təkliyini, yəni Allah subhanının ibadətdə, itayətdə heç bir şərikinin olmadığını şəhadət verir. Yəni sən deyəndə ki, lə iləhə, yoxdur ilah, yəni ibadət olunan hər bir şey ilah deyilir. Sən deyəndə ki, lə iləhə, yəni yoxdur ilah, illallah, Allahdan başqa. Yəni mənim dolayısıyla mənası budur ki, ey Rəbbim, mənim səndən başqa ibadət olunacaq Rəbbim, ilahım yoxdur. Yəni, mən namaz qılsam da sənin üçün qılacam. Sədəqə versəm də sənin üçün verəcəm. Oruç tutsam, sənin üçün tutacam valideynlərimə yaxşılıq eləsəm, onu da sənin üçün edəcəm. Hər bir əməl ver. O işi ki, Allah sevir və ondan razı qalır, bütün bunların hamısını Allah üçün edəcəksən. Və Muhammed Rasulullah kəlməsi isə Muhammed Rasulullah kəlməsi isə şahadət verməkdir ki, mən şahadət edirəm ki, Məhəmməd Allahın peyğəmbəridir, elçisidir. Bu şahadətin mənası nədir? Sadəcə Məhəmməd peyğəmbərin peyğəmbər olduğunu qəbul etmək yox. Həm də Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin şəriətinə itaat etməkdir. Necə ki bir insan, yəni hər birimiz ailə sahibiyik. Hər birimizin evində ailəsi var, uşağı var. Əgər bir ata, bir valideyn evdə söz danışırsa, söz deyirsə, lakin onun sözünə evdə qulaq asan yoxdursa, həmin insan özünü nə qədər xoş, xoşbəxt hiss edə bilər? Özünü nə qədər sayılmış, seçilmiş insan hesab edə bilər evində? Təbii ki, insanın qəlbi sıxılar elə bir halda. Əgər söz deyirsə evdə, ailədə siz onun sözünü qulaq asmırsa, təbii ki, insan sıxıntı keçirər. O insanın haqqı tapdalanar. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də belədir. Bizim iman gətirdiyimiz hər bir müsəlmana görə Peyğəmbər sallallahu qiyamət günü sevinəcək. Və biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm itaat etməyəndə biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin haqqına girmiş oluruq. Çünki Allah Taala onu bizim üçün seçmiş bizə bir peyğəmbər elçi göndərmişdir ki, biz o peyğəmbərə itaat edək. Və bizə göndərilmiş o peyğəmbər də, yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bizə qarşı hədsiz mərhəmətlidir. Hədsiz dərəcədə. O vaxt namaz fərz olunanda Allah Subhanahu namazı 50 vaxt fərz eləmişdi. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Subhanahu yalvararaq, dua edərək həmin namazları 5 vaxta saldı bizim üçün. Niyə görə? Mənim kimi, sənin kimi, onun kimi insanlar namaz qıla bilsinlər. Amma bugünkü gündə e, Peyğəmbər sələmin bu qədər mərhəmətli olmağına qarşı insanlar bir vaxtda namaz qılmaq istəmirlər. Və bu da təbii ki, Allah Subhanahu qarşı, Allah Subhanahu göndərdiyi peyğəmbərə qarşı naşükürlük əlamətidir. Buna görə hər bir insan e, şahadət gətirəndən sonra la ilahə illallah Muhammed Rasulullah kəlməsini şahadət gətirəndən sonra bu kəlməni haqqı ilə deyəndən sonra ikinci əməli Peyğəmbər s.ə.v şəriətinə itaət olmalıdır. Və itaətinin də bariz nümunəsi gündəlik 5 vaxt namazın qılınmasıdır. Və bizim cəmiyyətdə çox təəssüf ki, çox mənfi fikir formalaşıb ki, namaz qılmaq mollalıqdır. Namaz qıldınsa və s. dünyadan məhrum oldun, özünü saldın, yəni ki, zindana saldın və s. Xeyr. Bu, Sovet imperiyası dövründə, Sovet hakimiyyət dövründə insanların şuuraltı hazırlanmış bir fikir düşüncəsidir. Şuuraltı düşüncədir. Əgər şuurüstü düşüncə olsaydı, insanlar dərk edərdilər bunu. Lakin bizim cəmiyyətdə bu şuuraltı bir forma alır. Ki, insanlar bunu dərk eləmirlər. Elə bilirlər ki, namaz qılsa və salam. Adam var ki, eşləndə ki, oğlu və ya qardaşı və ya e, filan kəsi namaz qılır, dəhşət edib ki, şoka düşür. Yəni, bu nədən ibarət? Niyə görə belədir? Ona görə ki, onun şuurunun altında yatmış fikirlər var xəstə fikirlər var, anormal fikirlər var və o fikirləri normallaşdırmaq lazımdır. Və onun normallaşdırması üçün əgər deyirsən ki, mən müsəlmanam, özü müsəlman hesab edirsənsə, aç Quran-ı kərimi qoy qabağına, Fatihə surəsini oxu. Allah Subhanahu buyurur ki, "İyyaka na'budu və iyyaka nestaîn." Fatihə surəsinin ayələrindən birində Allah Subhanahu buyurur ki, biz sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Bu Qurani Kərimin ən birinci surəsinin, ən birinci surəsinin bizə olan xitabıdır. Ki biz sənə ibadət edirik. Sən necə ibadət etsin öz Rəbbinə? Namaz qılırsanmı? Çünki namaz ibadətlərin tacıdır. Ona görə o müsəlman ki, iman gətirər Allaha və Rəsuluna, yəni Allaha iman gətirər, Allaha şərik qoşmadan, ortaq qoşmadan xilas olarsa, və sonra namazlarını qılarsa və namazdan bağlı digər ibadətləri yerinə yetirərsə, Allah Subhanahu onun qəlbindən dünya və axirət sıxıntılarını götürər. Ona görə baxsaq biz dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinə məsələn Avstraliyada e, böyük şəhərlərinin birində məsələn böyük kazinolar var. Yəni qumarxanalar. Yəni bu da hiyləgərlikdir. Çünki e, bəzi şeylərin adlarını dəyişirlər, müasir yeni bir ad, maraqlı bir ad qoyurlar və yaxşı reklam edirlər. Necə misal, əvvəl misal araq dedilər, indi məsəl üçün cür adlar qoyurlar, yəni viski qoyurlar, nə qoyurlar və s. və s. ki, bu viskidir məsələn. Amma hamısı eyni şeydir. Həmin o şəhərdə gündə neçə insanlar, hamısı varlı, karlı insanlar, yəni milyonerlər özləri intihar edirlər. Və maraqlısı odur ki, psixoloqla araşdırırlar ki, burada udan da intihar edir, udzan da intihar edir. Yəni, baxırlar ki, mesela biri 1 milyon puludur bir gecədə, gəlib intihar edir, özünü atıb körpüdən dənizə, intihar edir. Və araşdırırlar ki, nə üçün intihar edir? Səbəb odur ki, çünki həyatının mənasını tapmır. Həyatına məna görmür bu insan. Yəni, deyir ki, puldur, var, dövlətdir, ya onun üçün yaşayıramsa, hə, onu da əldə eləmişəm. Amma dünya sıxıntısından qurtara bilmir. Və ya məsələn görürük ki, məsələn kimsə e, qərb ölkələrindən birində məsələn mündürlüyü 1 kilometr olan körpüdən ayağına rezin bağlayır, kullanır oradan. Çünki o həyatda ondan başqa bir məna almır, zövq almır həyatdan. O həyatın e, heç bir mənasını dərk eləmir. O elə bir ki, ancaq həyatda nəsə bir şeylə çıxartmaq lazımdır. Və ya qeyri-ayrı hərəkətlər edirlər. Bu, müsəlmanların içində də ola bilər. Məsəl üçün, ərəb ölkələrində, bir çox ərəb ölkələrində görürsən ki, cavan uşaqdır, namaz qılmır, avaralıq eləyir, maşını iki təkər eləyir və gedə-gedə təkərini də dəyişir üstündə. Yəni, bu nə, nə, nədən eləyir? Çünki bu həyatının mənasını bilmir. O bilmir nə üçün yaşayır. Əslində, bu kimi şeylər acınacalıdır cəmiyyət üçün. İnsan nə üçün yaşadığını dərk eləməlidir. Və biz bu, bunu dərk eləmək üçün biz mütləq Allah s.ə. iman gətirib, Peyğəmbər s.ə.və iman gətirməliyik və e, Peyğəmbər s.ə.və bizə buyurduğu gözəl, nurlu, pak şəriət itaat etməliyik. Şəriət sənə pisliyə aparan heç bir şey əmr eləmir. Adi bir nümunə gətirin, başarılı olmasın. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, birinizin evinin qabağında bir çay axarsa və həmin o çayda o insan gündə 5 dəfə gedib çimərsə, onun üzərində çişdən bir əlamət qalar, təbii ki, qalmaz. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, namaz da belədir. Gündə 5 vaxt namaz insanın pis işlərini çəkindirər. Ola bilər insan namaz qılsın, namaz qıla-qıla içki içsin və ya namaz qıla-qıla əli əyri olsun və ya hansısa başqa bir xoşa gəlmən əməl eləsin. Lakin namaz qıla-qıla o bir dəfə eləyəcəyi özündən utanacaq, iki dəfə eləyəcək utanacaq, üç dəfə eləyəcək utanacaq və nəhayət namaz onun üstün gələcək. Yəni namazın insanı pis şeylərdən çəkindirməyə budur. Ona görə Allah Subhanahu deyir ki, Allah Subhanahu bizi hə həqiqi mənada la ilaha illallah Muhammed Rasul kəlməsini deyib onu yaşayan insanlardan etsin. Və Allah təala bizim hər birimizi Allah Subhanahu taala daim səcdə edən bəndələrindən etsin. Ki Allah biz həmişə e, uca Rəbbimizin qarşısında səcdə edərək Allah Subhanahu qarşısında şərəfli və izzətli bəndələrini sevirlər. Və bir daha Allah Subhanahu deyirəm ki, Allah Subhanahu qardaşımızın övladına e, xeyir və bərəkət nəsib etsin. Allah Subhanahu onu e, İslam üzərində yaşayan bəndələrindən etsin və Allah Subhanahu onu və ailəsini xətadan və bəladan qorusun. Amin.